Ке треба да продолжиме со библиските исцеленија, овој пат после четирите Евангелија, бидеќи Библијата има исцеленија и после Христовите, и после Евангелијата, и која би била првата книга, која што после Евангелијата зборува за исцеленија во Библијата, се разбира, делата на апостолите. Во делата на апостолите, кој е првото исцеление? Ова не би требало да биде тешко да се погоди, бидејќи имаме едно кое што драстично удира во очи, така да речем. Да, тоа е во третата глава. Но пред да продолжиме да читаме, значи, со, пред да продолжиме воопшто со настанот, оздравувањето на хромиот или сакатиот човек во храмот во Ерусалим, на храмската врата, на красната врата, најубавата врата во Ерусалимскиот храм, Шар Харашамим на еврејски прекрасната врата. Тоа била врата што го одвојувала надворешното предворје на храмот во кој што можеле да бидат сите и евреи, и незнабошци, и жени, и деца, од внатрешниот дел кој што во кој што можеле да престојуваат само евреи. Значи, надворешниот од вратрешниот трем. Пред да продолжиме, сакав да кажам нешто во врска со целата оваа книга. Обично во сите библиски преводи делата на апостолите, така се вика, дела на апостолите. Мегутоа тоа не бил насловот на книгата од почеток. Најстарите библиски ракописи, а веројатно и самиот Лука, авторот на оваа книга, го содржат само насловот дела, праксис, дела, ништо повеќе. Дела. Апостолите, оние кои што требало да го проповедаат вистинското евангелие за спасение со милост, за спасение со вера, а не со делата на законот, тие направиле, значи, таа вера направила, произвела нивниот живот и нивната служба да се состои од дела. Тоа било исполнување на оние Христови зборови, што ги прочитавме предходниве саботи. Во една прилика, Јован 14.12. Христос рекол, не само ќе ги правите и моите дела, туку ако останете верни, ако останете во мојата наука, ќе правите поголеми дела и од моите. Како го разбираме ова? Како е можно да се прават поголеми дела од Христовите дела? Нели тоа беше прашањето на она еврејско момче до рабинот во книгата на Мирко Голович, славната едина на нашата планета. Дали еврејскиот Месија кој ќе дојде ќе прави поголеми и пославни дела од Христа Исуса? На тоа прашање не добил одговор. Котриот рабин не го читал Новиот Завет, веројатно. Можел да се досети, ако го читал, да ги каже, да се повика на овие Христови зборови ќе правите поголеми дела и од моите. Иако тоа не значи дека тој што ги прави тие дела е поголем од Христа. Затоа што кој ги прави тие дела? Кој ги прави тие дела? Тоа ќе биде темата на ова исцеление. Читаме, значи, од почетокот на третата глава, Еден ден, Петар и Јован заедно отидоа во храмот во деветиот час, часот за молитва. Кој било овој час? Деветиот час. Ако е по-еврейски, би било три попладне часот на вечерната жртва. Ако е по римско сметање, или по наше, 9 наутро, утренската жртва и утренската молитва. После теорија Лука, Лука знаеме дека во Евангелијето го користи еврејското сметање. Но постои теорија дека тука може би го користил римското. Но, од друга страна, може би го користил повторно еврејското, помисли на вечерната молитва. Добро? Не е толку битно, но важно е еден од овие два термина. Утринската и вечерната жртва. Таму, значи, имаше еден човек, сакат, вели овој превод, иако мислам дека тој е турцизм, Сега по-македонски е зборот хром, ако не се лажам. Уште од раѓање. Замислите, сакат од раѓање. Голем хендекип. Исус го исцелил слепородениот, оно што бил слеп од раѓање. Сега, апостолите се соочуваат со некој кој што е сакат од раѓање. Значи, тежок генетски дефект. Не некој што бил жив и здрав, па се повредил, се инвалидизирал и така натаму, току сакат од раѓање. Имате работа со генетика. имате работа со неизлечива болест. Понатаму текстот ни вели, него го носеа секој ден и го поставуваа пред портата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот. Знаете, кога во библиски времења, ако некој бил инвалид, тој не можел да работи. Во тоа време немало ни пензиско, ни здравствено, ни не знам какво социјално осигурување. Они што бил инвалид, автоматски станувал што? Просек. Ако се секјавате во Стариот Завет, кога Давид треба да го освои Ерусалим, за да стане негова престолнина, генералот Јоав го советува како е најпаметно да влезат, да се пробијат во градот. Преку еден тунел, вели, кој што ќе избие кај хромите и слепите. Значи, имало едно место во градот, каде што биле сите просјеци на едно место, а биле просјеци затоа што биле хроми и слепи. Тие не можеле да работат, да заработуваат за себе. Таков бил и овој човек. И сега Петар и Јован влегуваат во храмот, не за да се сретнат со овој човек. Петар и Јован не се Господ, да знаат со кого, во која ситуација ќе се сретнат однапред. Верам дека ни самиот Исус не функционирал така во својата човечка природа. Петар и Јован биле луѓе како нас, Значи, јас излегувам од оваа врата, вечер не, мигето утре са бајле, кој ќе си одам, и знам со кој ќе се сретнам по пат, што се ќе доживам на пат, се разбира не. Човекот кој ги издогледа Петар и Јован, кои сакаа да влезат во храмот, запроси милостина и од нив. Много логично како и од цепој. Сте поминале покрај просјек? Ега и трајче поминавме. <laughs> Покрај неколку завчера. Знаете како изгледа да се помине покрај просјек, нели? Тој едноставно не бира од кого да бара милостина. Ако сте вие во близина, ќе побара и од вас. Много логично. Како реагираат Петар и Јован во овој случај? Овој одговор мене ми е многу интересен. А Петар, заедно со Јован, го впере кон него погледот и му рече, погледни во нас. И тој ги гледаше внимателно, се зачудил чехот. Еј, што ќе биде ова се? <laughs> Никој вака не ми се обратил. Или ми фрлаат пари, или вртат глава и не ме фернаат. Погледни во нас и тој ги гледаше внимателно, очекувајќи да добие нешто од нив. А, добар знак, погледни во нас, значи има нешто тука. Нема да ме одбијат. Но Петар рече, сребро и злато јас немам. Во момент одговорот бил разочарувачки. Човекот се понадевал, погледни во нас, аха, има нешто, сребро и злато јас немам. Во овој момент сигурно се разочарал. До тука, иако реченицата врви брзо, нели? Но тоа што го имам, тоа ти го дава. Во името на Исус Христос од Назарет стани и оди. Што имал апостол Петар? Е прашањето за оваа вечер. Вели, злато и сребро немам. На вистина немал, сигурно не лажал. <laughs> сигурно не лажал. Среброто и златото биле вистинските пари до 1944 година. Од тогаш постојат измислени пари, кои што сега стануваат уште по-измислени и сега, сега дури се најавува, како што се најавува, дека парите ќе бидат ветар и магла. Значи, некоја бројка што постои во сајберспейсот, треба се конектирате на интернет, па да влезете во вашата сметка и да видите таму некои бројки. И колку сте сигурни дека тие бројки ќе бидат исти цело време, без да трошите. Колку сте сигурни дека таа сметка ќе ви биде отворена на располагање за трошење или преку ноќ може да биде блокирана. Со други зборови, ќе се обистини приказната како и Пео продавал магла на мариовците. На тоа се сведува денешниот монетарен систем. тоа луѓето се разбира не размислуваат вака. Нив ги лажат дека Европската Унија и Соединените Американски држави се напредни, развиени земји, Грција во банкрот со 300 и кусор милиарди долари, а Америка со трилиони и трилиони, 15 трилиони била развиена земја. Па кој е во поголем банкрот? Може Америка да го врати изиниот долг? Дали за некоје домакинство би рекле дека е просперитетно, напредно, домакинско? семејство со вакви долгови. Се разбирам не. Кредиторот може да ви ја исече главата преку ноги. Катастрофа. Но да се вратиме на времето кога среброто и златото, вистинските пари, се уште биле во оптек и не биле достапни за секого. Петар и Јован не биле припадници на некоја поимотна класа. Сребро и злато јас немам, но што имал апостол Петар? Како би го одговорил ова прашање? Што е тоа што апостол Петар го имал? И што му го дал на овој човек? Што имал здравје, Да, точен одговор. Власт да исцелува во Христово име. Кој му е дал таа власт? На кој факултет се стекнува таа власт? Неговиот учител, Исус Христос, на медицинскиот оттешко нема кој треба таму да затрапаме на врата. Ке излезе некој доктор од Државниот универзитет на Илирида, скратено ДУИ, кој што знае помалку од брат Трајче. Дали знаете, некат постојат доктори во нашава болница државна, кој што брат Трајче го прашуваат нешто во врска со нивната професија. А што имале Петра и Јован? какво искуство тие имале. А, тие се дружеле со Исуса. Тие се учеле од Исуса. Тие се хранеле од Исуса. Христос им ја дал таа власт. Тие го имале Светиот Дух. Во името на Исуса Христа од Назарет стани и оди. И дали тука застанал Петар? И само што го фати, не, тој му го вели тоа и го факе за десната рака. Колко е сигурен апостол Петар во тоа што го има. Замислете помилувате покрај просјак и бркате во джеп по некој динар, и имате намера да го дадете. Дали во тој момент ви поменува мисла, абе ова што го имам у джепот, стварно е денар, 10, 50, 100, или е можеби фалсификат? Ова стварно е пара или не е? Ви поминува таква мисла? Или сте, кога давате, сте сигурни дека тоа што го давате се пари? Иако рековме не се вистински, но тека се сигурно прифатли за другата страна. Се разбира? Вие не се сомневате дека тоа што го имате е на вистина тоа. И дека на вистина го имате. Мене ме восхитува ова Петрово однесување. Овој човек пред само неколку седмици се имаше откажено од Исуса Христа. А сега е толку сигурен дека сакатиот одрагање ќе стане и ќе прооди, значи тој не вели како нас. Па, ако е Божја волја. Петар е толку сигурен дека сега ќе стане и ќе прооди човеков, што го фаќа за десната рака после овие зборови и го исправа и нему веднаш му се зацврсна стапалата и глуждовите. Така пишува. Понатам му пишува, па скокна да се исправи и почна да оди. Тогаш влезе во храмот заедно со нив, скокајки и фалејки го Бога. И сиот народ го гледаше како оди и како го слави Бога. Ова е многу битно да го разбереме. Поуката од ова исцеление е многу битна да ја разбереме. Како што забележувате, за разлика од Христовите чуда, тука не гледаме исцелението да зависи од верата на хромиот толку. Тука на испит не е неговата вера, тука е на испит верата на апостолите. Петар е тој што вака му рекол и Петар го факја и го исправа. Добивам впечаток дека Господ ја наградува Петровата вера со ова. Ништо не читам за верата на хромиот. Дали тој покажува вера? Не читам како сакатиот во Витезда, тој да се обиде да стане. И Господ го наградува со исцеление, со здравие. Тука е на испит Петровата вера. Браќа и сестри, оној што има дар на исцеление, а ја верам дека брат Трајче има таков, он веќе има искуства на таа тема, тој е сигурен дека кога Господ вели оди и помоли се за овој човек или за тој човек. Значи, Божјата рана исцеление не е нешто што кога ти сакаш, кога тебе ќе ти текне, ќе исцелиш овој или оној, па ќе се отвориш ординација, надрилекарска или бајачка или секаква, и редица мажи и жени да чекаат ке тебе на исцеление. Тоа не е Божи човек. Одма знам, пошто оно што има дар на исцеление е тој кој го Господ го вдахновува во моментот да се помоли за некого и да го исцели. Се разбира кој е тоа од Бога, не од, ло, од човек. Може да биде понекојаш негова лична желба, може да биде мој предлог, може да биде... И Господ пак ќе благослови, кога тогаш. Но кога Господ ќе нареди, оди направи го тоа, како на Јона. Оди во Ниневија. Тогаш, што е вера? Вера е само едно. Да станете и веднаш да го направите тоа. Тога да прочитам уште десетиот. Луѓето го познаа дека тој беше оној истиот што седеше пред портата на храмот, наречена Красна, поради милостина, и беа полни со восхит и в чудо невиденост за она што се случи. Браки и сестри, дали го имаме ние денес, оне што го имал апостол Петар? Прашањето е, ако го немаме, зашто го немаме? Дали сме го имале? Во минатото, дали ќе го имаме допрва во иднината? Дали сакаме да го имаме? И од кои мотиви сакаме да го имаме? Дали Господ ќе прави чуда во последното време преку своите слуги? Вакви чуда, вакви исцеленија, не медицински. Знаете, јас сум слушал, има едни такви мислења. Во последно време Господ дал доктори, дал медицина, дал, се разбира, здравствена реформа, дал и тоа е начинот кој што Значи, Господ нема да прави надприродни чуда вака во последно време. Ако некој прави, тоа се лажни пророци, лажни исцелители и така натаму. Дали ова мислење точно? Не е точно. Господовите дела во последното време преку неговите слуги ќе бидат многу поголеми и пославни од било кога во историјата. Дори и од времето на апостолите. Но, тоа се разбира, подразбира некои услови. Нели? И тие услови ја вклучуваат и послушноста кон она светлина, кон она знаење што сме го научиле под насловот здравствена реформа. Пред се за нас и неку за пациентите, некој може би се уште не слушнал за тоа. И може би во ова последно време исцелението ќе зависи од нашата вера кон Божијето Слово а не толку од верата на пациентот. Јас тука завршувам. Времето и не ни дозволува да продолжиме со ова чудо.